da suke da shirye-shiryen da suke yi da kuma yanda za a shawo kan munafukai addinin musulunci yana daga cikin addinan shi kaɗai ne addini wanda wato ya tunkari munafukai da ke cikin shi ya yaƙe su domin kada a bari munafukan nan su gai su canja wannan addini to cikin abubuwan da Allah ke gaya mana a wannan sura shine sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum raja'tum ilayhim munafukai dama Allah ya kawo yaki na Tabuk wanda yake guri ne mai nisa kuma yanayi ga zafi ga wahala ga talauci sai kuma Allah ya ce aje a yaƙi mutane masu ƙarfi ulu ba'tin shadid masu ƙarfi masu tsananin tsari masu arziki aka ce aje a yaƙe su aka yi kuwa aka ce duk wani balarabe eh, balarabin ƙauye ko balarabin birni su tattaro aje a yaƙi wayannan mutane to nan Allah sai ya bayyana munafikai a cikin wayanda suka musulunta don duniya ba don Allah ba abun ya musu wahala suka ƙi to cikin da suka ƙi bin manzon Allah alaihi salatu wassalam zuwa wannan yaƙi Allah ke gaya ma manzon shi da mummunai cewa sayahlifuna billahi lakum lalle in kun dawo za su rantse da Allah za su rantse muku da Allah idan qalabtum lokacin da za ku dawo daga wannan yaƙi ilayhim zuwa gare su min tabuk wato daga yaƙin tabuk innahum innahum ma'dhuruna fi takhallus za su ce lalle muna da uzuri da bamu san ku ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza abubuwa da uzuri iri iri za a kawo muku duk wannan uzurin da za su bayar munafikai ne li ta'ridu anhum domin ku kauda kanku daga gare su bi tarki mu'atabatihim domin ku bar zage su fa'ridu anhum tunda haka ne Allah ya ce fa'ridu anhum wato ku kauda kanku daga gare su innahum rijsun domin su kazanta ne rijs al wato abin kyama li khawfi ba'dinihum domin baɗinsu su ya lalace ya ɓaci ya ya zama abun kazanta wa ma'awahum jahannam kuma jahannama ta zama ita ce makoman su jaza'an bima kanu yaktubun sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa wato Allah bai karbi wannan uzuri ba saboda haka ba a son musulmi da yawan neman uzuri kullum kai kokari kai iyaka abinda zaka yi kat kullum <clears throat> uziri uziri uzuri kai ta ba mutane uziri. alamuna munafunci ne ka yin abin da ya kamata ka yi da an tambaye ka kuma kana bada uziri-uziri. Uziri an karban shi domin in dai abu ya kamata ka yi shi kana da karfin yin shi ka shi kawai ka bada wani uziri na kin yin shi yahlifuna yahlifuna lakum litarbu anhum عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين to yahlifuna lakum za su dinga muku rantsuwa suna rantsuwa lakum wato suna muku rantsuwa litardaw anhum domin ku yarda da su fa in tardaw anhum to Allah ke cewa to ku musulmi in kun yarda da su fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin to shi Allah bai yarda da mutane fasikai Mai fasikancin su sun ki fita jihadi sun ki bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aniyar su yaje can halaka kuma gashi sun nuna wai su musulmai ne suna komai na ibada to Allah ya ce wala yanfa'u ridakum ma asahtillah yadda ku da za ku yi musu ba zai amfane su ba da komai inda Allah ya fushi da su saboda in Allah ya yarda da kai kowa ma ya yi fushi da kai in ka samu yarda Allah to ka gama yarda in kuma ka samu yardan mutane amma Allah bai yarda da kai ba to kai hasara domin yarda Allah ita ce ake nema to wayan munafikai ga su da rantsuwa ga su da kokarin nema a yarda da su ba za su tsaya ba amma ne me hukunci aka ce fa'aridu fa'aridu anhum a kawo da kai ga munafiki in an gane munafiki a kawo da kai daga gare shi kada a bashi muhimmanci kada a wakkala shi ka a bashi abu muhimmanci wato a kau da kai gare shi al'arabu ahlul badwi mutanen ƙauye ko mutanen sahara wanda yake ba ma zaune a garuruka suke ba sawa'an min al-arab aw min mualihim shin larabawa ne ko wa'anda suke tare da larabawa ashaddu kufran wa nifaqa wa'annan larabawan daji nake kira su daji domin mutane su gane amma ba daji a can sahara ce kamar yau kace mutumin daji ko ba fulatanin daji ashaddu kufran wa nifaqa sun fi kowa tsananin kafirci da kuma munafunci to al'arab wa'annan arab ahlul badwi daga kowane kabila suke shin larabawa ne ko mawali bayinsu ne a shaddo kufran wa nifaqa sun fi kowa tsananin kafirci da munafinci min ahlil mudun sun fi daga mutanen da ke cikin birane me yasa li jafa'ihim wa ghild tabi'ihim li jafa'ihim domin suna da jafa'i jafa'i shine rashin ladabi suna da kakkausar mu'amala wa gildi eh, tiba'ihim nan kuma ɗabi'arsu tana da kauri wa bu'dihim an sima'il qur'an kuma suna daga nisa daga jin qur'ani jafa'in su wato mu'amala mai tsanani ba su da laushi wurin magana da mu'amala ku ga wani manzo wani arabi yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Anas Anas bin Malik ya rawaito cewa wata suna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya annabi ya sa burda wanda aka kawo mishi daga ƙasan waje wato can ah, <coughs> burda sabuwa wato mayafin shi wanda suka yi lullube jiki suna cikin tafiya kawai sai ya an ja ta an fisgota sai ga wani arabi larabawan ƙauye yana cewa manzo Allah murli min malillahi allazi indak kai mu umarni a bani kudin Allah nan da ke wurinka min malillahi alladhi indak annabi sai waiwaya da ya ga arab ne sai ya dariya sai ya ce ku bashi babu kintsi babu natsuwa arab kenan wani shi kuma arabin shigowa masallaci da ya ji bauli kawai sai samu gefe a masallaci ya cire wando kawai dinga kuma ya fi dinga tsarin shi a ciki mutane har sun fara ihu suna so su mai tsawa annabi ce ku kyale shi ku kyale shi inna ma bu'istum muyassirina wala mu'assirin ku ku bi hankali ku bi hankali sai da ya kare sai ya ce a dauko bokitin ruwa a fara domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce su ya gane suna da jafa'i haka wani ana sallah sai kawai ɗaukaka sautin shi na Allahumma hamni wa ham Muhammad wala tarham ahadan ma'ana ya Allah kamun rahama kuma kai ma Muhammad rahama kuma kada kai ma wani rahama tare da mu biyu annabi da sallam ya ce wasa'tal hajjatal wasi' ai kuma abu ne mai yalwa kuma ka zo rahama Allah mai fadi ce kai kuma ka zo ka takaita ta a mutum biyu haba wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi da hikima da wato shine alamun shugabanci wani zo zo maka da wauta ka bi shi iyakan hankalin shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su to amma me wayannan mutanen nan da jafa'in su da ghilb ittiba'ihim Allah yayi ne da wata hikima kuma ba dukan su daya ba amma a cikin su mafi yawan su dai sun fi kafirci da kuma munafunci nan me Qur'ani yake nuna mana yace muna wa ajdaru yani aula kuma sun fi cancanta Allah ai bi an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih mutane a can cikin daji suna can cikin sahara suna kiwo suna bin ruwa suna abubuwa sun fi cancantan cewa ba za su san hududin da Allah ya saukar akan manzon shi ba min al-ahkam shara'i na hukunce hukunce da shari'a libu'dihim an majlisihi domin ko sai nisa daga wurin mazaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hirmanihim kuma an haramta musu min mushahadati ba su ganin mu'jizatihi mu'jizatin da annabi ke yi ya kara musu natsuwa wa mu'ayati ma ma yunzalu alaihi da kuma ganin abin da ake saukar mu annabi mana shari'a na shari'a domin ba sa samu wannan sarari ba na zama da shi kuma an haramta musu su ga annabi da mu'jizojin da yake da halayen shi da abubuwa an haramta musu saboda haka dole kafirci ya zama yafi tsanani a cikin su da munafinci wallahu alimu bi khalqihi kuma Allah ya fi kowa sanin halitta shi hakimun kuma Allah ya fi sanin hikima fi sun'ihi bihim da yanda Allah zai yi da su su wayannan a arab din nan wannan ya nuna kenan duk wanda yake wannan tahdhir ne gare mu mutane eh Allah ya yi hanyoyin ɗaukan ilimi kamar irin wannan talabiji ga suna hanyoyi ana jin ilimi amma wannan bai iya tsaya matsayin mujalasatul ulama zama da malamai da cuɗanya da su da ɗaukan ilimi daga bakinsu da ganin mu'amalarsu da mutane domin ba ka ɗaukan shi a cikin ilimin a cikin rediyo ba ba ka iyawa ba ka iya ɗaukan shi a cikin bidiyo ba dole mutane sai sun koma gaban malamai su ɗauke adam da ladabi na malunta da yawa za ka gani e yaro ya je haddace abubuwa ko qur'ani ne ko su ayoyi ne zo yana tafsiri ko yana wani abu amma da ka kusance shi zaka ga bai da tabi'a tabi'ar ilimin malunta daga maganar shi ma in ka ga mutum na wa'azi yana fankamawa yana yana magana shi kamar wahayi take wato ba a kuskure abu ne zanni ka ganshi yana to yana da matsala wurin tarbiyya bai dauki ilimin nan wurin hannun malamai ba domin ba malamin da ke da shi malamai suna da tawadu'i kuma suna kula da hankalin mutane in ka ga mutum yuthirul fital, ya shigo da masail dan ya jawo al'umma cikin rudani shi ma yana daga cikin matsalar da ake samu adamul mujalasatul ulama was sabri ala mawatin al-ishkal dole sai an yi hankuri da malamai kuma akwai mawatin al-ishkal wuraren da yake suna buƙatan nazari suna buƙatan tadabburi kuma suna buƙatan a bi su a hankali to amma zaka ga suna da gaggawa ko kuka ga mutum na da saurin gaggawan kokarin fitar da aibin wa'ansu to shi ma wannan duk alamu rashin samun zama da malamai nagari malamin wato da yake ana koyi da su kun ga arab ba wani abu bane da yasa suka fi kowa kafirci da munafunci me yasa ba su samu cuɗanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa in sun zo sai su zama daban amma sahabban shi da suke kusa da shi suna koyan ladubba da adab na zama da koyo sai suka zama daban to nan Allah na gaya mana to ga yanda arab suke to amma kuma Allah na da hikiman da yi wa'annan arab din wa min al-arabi wa min al to Allah ya ce wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu daga cikin wayannan larabawan kauye wanda yake rike wanda yake rike abin da yake cewa fi sabilillah in an ci ku kawo zakka ko ku kawo aiki a zo a jihadi sai ya wannan abin da aka karba wurin shi magharaman ay gharama sai sai dauke shi garama wato an ba haraji ne aka dora kan shi wa husranan abun khasara ya tara dukiya kuma an zo kwace li'annahu la yarju thawabahu domin bai bai fatan ya samu ladan wannan abin da yayi bai fatan ya same shi wurin Allah bal yunfiquhu khawfan wa hum banu asad wa qatfan wa daga cikin wayannan arab din sune banu asad wa banu qatfan suna daga cikin wayannan arab inda in an ji an ce a kawo kudin zakka ko abubuwan da za a yi hari sai su ga abun kamar an doka musu haraji ne ana wahalar da su bayan haka wa yatarabbasu yantaziru bikum ad-dawa'ir bayan suna ganin kaman an sa su <clears throat> dole su biya suna ganin haraji ne kuma wa ya suna jira kuma bikum ad-dawa'ir wata musiba mai juyowa shine dawa'ir dawa'ir zaman wato zaman ya juya musiba ta zo muku bi an tanqaliba alaikum fa yatakhallasu suna jira wata musiba ta zo ta afka musulmi sai su samu tsira daga a zuwa karbi wannan dukiya daga gare su shine Allah ya musu addu'a alaihim da'iratu sau a kan su ne wannan wannan mummunan musiba ta same su bil fatihi wa qari'a bid dammi yaduru al azab wato azaba ya zagayo wa halak da halaka alaihim akan su la alaikum ba akan ku ba ko musulmi sai Allah ya musu wannan ya mayar da musu su mugu su ya mayar musu da a addu'a suna fatan muku sharri to Allah ya ce sharrin ya koma a su wallahu sami'un Allah mai ji ne da aqwali ibadihi duk abin da ibayi ke faɗa Allah na jin shi alimun bi af'alihim kuma Allah yana sane da abin da bayin shi suke aikatawa wa min al-a'rab ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ to Allah ce min al-arab haka nan dai daga cikin su fa man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda ke imani da Allah da ranar tashin kiyama ka juhaina wa muzaina qabilul larabawa wa arab ne amma suna da imani kuma suna imani da ranar tashin kiyama wa yattakhidhu ma yunfiqu kuma yana rike abin da yake bayarwa fi sabilillahi qurbat wato hanyoyi ne sila wanda zai kusantar da shi zuwa ga Allah inda Allah qurubat inda yana ciyarwa yana bayar da raƙuma ne na zakka yana taimakawa fi sabilillah wannan abin da yake ya dauke shi qurubat abin da za su kusantar da shi zuwa ga Allah wa wasilatan ila salawat da'awatar rasul kuma ya zama wasila har annabi musu addu'a domin Allah ya kawo zakka annabi ya ci Allah muku albarka Allah ya tabbatar da imanin ku Allah ya wannan addu'a annabi yana son ta saboda haka yana bayarwa dan Allah ya kusanci Allah da wannan kuma ya samu addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annaha ai nafaqatuhum domin abunnan da suke bayarwa qurba lalle abu ne qurba Allah na karban shi kuma ana kusantan Allah da aiki lahum gare su eh, inda a wurin Allah سيدخلهم الله في رحمته للي الله زي في رحمة شي واتو الجنة شي إن الله غفور لأهل طاعته كما الله مي يوان غفراني كما سمش طاعة رحيم ميجين قنسو ميجين أين غريسو kun ga nan kenan Allah gashi nan sarihan ya nuna mana abin da kake ciyarwa aikin da kake yi sallar ka ibadan ka sune qurbat sune abin da za su kusanta da kai zuwa ga Allah ba za ka rike wasu abubuwa ba inna ma na'buduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa ka rike wayansu salihai ko mala'iku ko annabawa ma ko annabi ba za ka rike shi qurbat ba sai dai ka addu'a addu'an nan da kai mai ibada ce ibada kake mishi ibada kake wa Allah domin Allah kake tambaya Allahumma salli ala Muhammad kana roƙin Allah yayi ma annabi addu'a wannan addu'a ce za a yi kuma tadarruan wa khufiya ba za a yi ta bane kuma da sigar yabo domin Allah bai son yarbo alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo mani sai Allah ya kasa da shi saboda haka za a yi shi addu'a ne da fatan lalle Allah ya wa annabi da zuriyar shi da kuma sahabban shi musu aminci kuma ya musu ni'ima shine abun da ake da annabi tsakanin musulmi da annabi addu'a kamar inda yana da rai shi kuma silan mu da shi shine yi mun addu'a domin duk wanda annabi ya mai addu'a kuma ya roƙa mishi Allah ba yadda za a yi Allah bai karɓi wannan addu'a ba shi yasa suke son addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah annabi da ya rayuwar shi yayi ma al'umman nan addu'a yayi ma dukkan al'umman nan addu'a da salihai yayi addu'a ta kwarai kuma yayi wata addu'a na tsanani na tsanani akan masu matsama bayan Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma man wali min min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihim fa alaihi ya ubangiji kaga wannan addu'a annabi ce karɓaɓɓa ce duk wanda aka ba shi shugabancin wani abu wani abu na al'ummata an ba ku kaya ku raba ma al'umma domin suna kulle kun je kun cinye to annabi ya ce Allah kuma tsananta akan ku misali ne na bayar hukuma ma da kowa wanda aka bashi aka jibinta mishi wani abu na al'umma ya ci ya cuce mutane to annabi ya riga wannan addu'a kuma ya ce amma wanda ya ji tausayin su ya taimaka musu to annabi ya yi roƙo ya Allah farfuq bihi Allah ka ya Allah kai kai mishi sauki addu'ar annabi ya riga yi ta a wata addu'a da ya kuma annabi duk malamin da zai ba da fatawa fatawa ta kai wani ya mutu da jahilci annabi addu'a domin mutanen da suka ba wani sahabi fatawan cewa gashi an mai rotse an fasa mai kai suka ce je yi wanka wankan janaba ya nemi sauki suka ce a'a ya je nemi wankan janaba da aka zo aka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qataluhu qatalahumullah qatalahumullah du'a ne wato la'anahumullah duk malamin da ya addu'a ko ku yayi wani abu na fatawa ya matsa ma al'umman nan ya kashe al'umman nan to annabi ya riga ya ya la'ane shi mutane su ji tsoron addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da tausayin shi nan ga su munafukai suna cutan shi amma sai neman musu gafara yake wurin Allah sai neman gafara ke amma akwai wasu mutane annabi da kanshi zai ce ai nisa ai nesa nesa nesa da su cikin wutan jahannama su waye wayannan wayanda suka canja addinin shi masu bid'a ka san yanda aka tabbatar da addinin nan ka san yanda aka tsaya aka dage addinin aka kare shi ka san mutane nawa suka mutu ka san dukiya na aka salwanta ka san irin wahalar da aka yi aka gyara addinin nan kawai kai cikin ruwan sanyi don mutane su soka ko don mutane su bika ko don wani abu ka kirkiro wani abu ka tsora ka ƙara akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai kai kari wannan ahlul bid'a ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce suhqan suhqan liman baddala ba'di ai nesa ai nesa nesa da wanda ya canja wannan addini bayana ahlul bid'a bai da rahama shi yasa ina kiran malamai da suke kiran mutane zuwa bid'a haddi a cikin ƙasar nan namu domin ƙasar nan namu a arab sun yawa me a arab wanda bai samu zama da malami ba balle ya ji ayoyin Allah kuma ya samu tarbiyya ai yawancin mu ma a arab ne dan mutane nawa suka samu zama wurin malami ɗan kaɗan to su ji tausayin wayannan a arab malami ya shiga cikin jahilai ta amai ƙazanta su ta mai kabbara kan shi na girma zan ya samu mutane ba san haddin Allah ba ya rudar da su ku jawo mutane ku cuce su don kawai a muku kabbara kuma ku samu wani abu daga cikin mutane jahilai saboda haka su ji tsoron Allah kuma su ji tsoron addu'a annabi kuma su ji tsoron ran da za su zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin kawfar tafke shi hakanan musulmin da suke rarrabuwa tsakanin kansu ba da dalili ba munafikai ne aka ce fa'aridu anhum fa'aridu anhum munafiki eh ka kauda kanshi ka rabu da shi kai muqata'a a yanke da shi to amma ku kun ce kuna kan sunna kuna karanta qur'ani kuna karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mai kyan da mara kyan duk ku hada sannan kuma ku zo ku rabu wace sunna kuke bi domin suna shi ne haduwa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wanda suka raba addinin suka zo ran tashin kiyama manzo Allah Allah zai ce ba ruwanka da su addini nan addini ɗaya ne umma ɗaya littafin ɗaya allan mu ɗaya annabin mu ɗaya littafin mu ɗaya masir wato inda za mu je ɗaya duk muna fatan mu shiga aljanna ne kuma wannan aljannan ta yalwaci kowa da kowa mafi karancin dan aljanna mafi karancin dan aljanna shine wanda Allah zai bashi aljanna mai girman duniyan nan so goma mafi karanci kenan talakan talakan dan aljanna to me ake ma faɗa me ake wa faɗa me ake so da za a yi ake haɗuwa kuma in haɗun nan a zo a yi wa'azi bil husna wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan a lallashin mutane kamar yadda na ce mutane a arab ne ba su samu tarbiyya ba tarbiyyar malaman sunna a bi su a hankali a yi musu a hankali a lurar da su a hankali da shugabanni haka nan shugabanni kamar a arab suke da boka ya zo nan sai ya buɗa su to malaman haddi masu da'awa na zuwa sunna ya kamata lokaci ya zo su yi hankali na ɗaya su bar kawo shubhat su bar kawo munkarat su tsayar da mutane akan mazhab mazhab inda kowa ya yarda da ita me yasa domin wannan zai hana su rikici da rigima domin kowa kace je ya fatawa kowa ya je ya fatawa to ka bude babin jahannama na rarrabuwan mutane shi wani yana ji ya kai wani martaba na ilimi na ijtihad ya wuce a ce ya bi wani shi bin wani nan ne baya so a'a zan riko inda suka riko in ka gaya mishi manyan malamai wayanda yake tabi'ai sabai su ce a ah, inda suka ɗauko nan ni ma zan ɗauko domin girman kai alhali ko ba zai iya ɗauko inda suka ɗauko ba domin su in sun ɗauko ilimi za su ce gidan wani muka sani sun san gidan shi sun san 'ya'yan shi da jikokinsu to kai akai ka madina ka nuna min gidan anas ibn malik in ma yana nan gidan Allah ya shirya da mu to wa min al-arab aka ce wahiyya ne, qurbatul lahum lalle kuma kusanta ne qurba ayyukan kwarai ka ciyar fi sabilillahi ka kusanci Allah qurba ne kai azumi ka kusanci Allah kai sallah ka kusanci Allah duk wani aiki ka karanta qur'ani ka kusanci Allah wanda ya karanta Qur'ani kowane harfi ɗaya yana da lada ko ce lada kuma lada goma irinta harfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ina cewa fa alif lam mim harf a'a alifun harf lamun harf mimun harf harafin kowane abu ka karanta Qur'ani kana da lada goma tilawa wa tadabbur afala tadabbaruna al-Qur'an ba kuma tilawa ba ka tadabbur ka duba ayoyin ka gani da suna tadabburin aya ba wani ba zai ce ka zo ka yi tawassali da mutum ba ba tawassali da mutane da wake tawassali qurbat abinda kuka ciyar fi sabilillahi abinda kuka yi na ibada fi sabilillahi shi ake tawassali yaushe za a sa maka mutum ma baka san masirin shi ba banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asharul mubashirin min aljanna ko cikin su suna tsoro duk da bushara bayan wannan ashar mubashiri na minar janna da kuma wanda ɗaiɗaiku suka zo kamar irin su bilal da sauran sahabbai ba wanda zai ce ga ɗan aljanna babu shi ko cikin sahabbai za ka ce wannan ɗan aljanna ba ne domin za mu zo min ahalin madinati munafiqun to yaushe za ka samu mutumin shi ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i ba ba atba'il atba ba shi ba kowa ba baka san shi ba ba wanda ya san shi ko ya kira kan shi sharifi haka ake sharifanci ko ya kira kan shi sharifi mutane na wasu kai ƙaryen da sharifi alfatimiyun sun je su yi mulkin misira da ƙaryen su wai shurafa wai eh, eh, jikokin annabi ne kam mudda'i baka san mutum ba baka san masirin shi ba wai kana kusantan Allah da shi ko da mutumin Allah ne bai halatta kai kusanta da shi in ba haka ba nasara sun gama cin nasara kenan domin su da wasu ke kusanta da isa Allah ya ce wajihan wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin mai daraja wajihan mai daraja duniya da lahira kuma yana cikin waɗanda suke kusa da Allah amma duk da haka da yake sun yi guluyi da shi guluyin su biyu sun ce dan Allah ne wani sun ce Allah ne wani sun ce a'a mun yarda amma muna kusantan Allah da shi ba kusantan Allah da kowa Allah kai tsaye ake tambayan shi ba ta hannu wani ba to har in ka ce za ka ɗauki waliyi kana kusantan Allah da shi to nasara ya fi ka domin shi nasara ya yi da wanda Allah ya tabbatar muna da Kur'ani cewa yana kusa da Allah kuma mai daraja duniya da lahira amma duk da haka bai halatta ko isa alaihi salam a yi tawassali da shi sai dai kai tawassali da ayyukanka Allah shirya da mu طيب ومن والسابقون to sai malam ce wa ba'da al-hadith anil na min ahli madina bayan an kawo muna labarin munafikai daga mutanen Madina wasta'rada sunuf sunufin arab kuma aka ba mu wato nau'i nau'i na eh, larabawan ya ya'udu siyaq yanzu qur'ani zai zo ya koro mana ayoyi ya sa'ai da waqi al'umma kulla ya nuna mana ya halin al'umma yake a yanzu dukkan al'umma hadiru wa badiha wadda take zaune a gari wadda take cikin ƙauyuka ko daji mu'minuha wa munafiquha mu'minanta da munafiqanta ta'iha wa 'asiha asiha masu ta'a da masu isyani wa ko wanda yake garwaya ta'a da ma'asiya wa da wanda aka san makomashi wa man turika aka kyale bar al'amarin shi ila Allah lillahi zuwa ga Allah zalika kulluhu alal ahad bi tabuk dukkan wannan game da wato lokacin da aka yaki na wannan tabuk faqala me Allah yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wa'annan wanda suka riga sabiquna wanda suka riga wato a tsiranya alawwaluna na farko min almuhajirin wal ansar da wanda suka hijira daga makka wato quraish da wanda suke mawalihim suka yi hijira daga makka suka je madina wal ansar mutanen madina wanda suka karɓe su wa hum man shahida badran aw jami'a sahaba su ne mutanen farko ana nufin nan wayanda suka yi badar amma koko jami'u sahaba to mu zama kurama masu karamci as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa ansar dukkan sahaba والذين اتبعوهم الى يوم القيامه da wayanda kuma suka bi su bi ihsanin da kyautatawa a aiki fil amal har zuwa ranar tashin kiyama radiyallahu anhum to Allah ya yarda da su bi ta'atihi domin su yi ma Allah ta'a waradu anhu kuma sun yarda da Allah su ma bi thawabihi da abin da ya ba su ai da rida sun yarda da Allah shi ma Allah ya yarda da su bi rabbihim ubangijin su al'a'la mafi daukaka wa haula'i humus sinf wa'annan sune wato bangare ashraf wanda suka fi daraja da girma fi hadhihi al-milla wannan al'umma in an ce sharif wanda yi wanda da muhajirai da ansar da wanda suka bi su bi ihsan Allah ce wallazina taba'uhum bi ihsani wanda suka bi su da ihsan a cikin nan ne mazhaba ta fito a cikin nan ne qira'at ta fito a cikin nan ne eh, silsila hadisi ya fito a cikin nan ne lugha arabiya ta fito duka sai da ittiba'i ba karanta qur'ani kawai ka karanta alif lam ka ce alam sai ka bi shi riwayatan riwayan nan na wa'annan salaf din ba ka yin fikihu kawai ka ce na fahimci kawai yadda ake alwala yadda ake sallah daga daga ayoyi idan kuntu ila salati faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiki na alwala kawai daga fuska ne ba ka yin haka sai ka bi shi yadda su salaf nan suka fassara wannan aya ba ka iya tsoma bakin ka cikin larabci sai yadda suka rawaito shi ba ka iya tsoma bakinka ka ce wannan hadisi ingantacce ne wannan gurɓatacce ne ba ka da wannan ba a baka sararin ba sai dai rigima ta ɗan adam ka kutsa ka yi abin da ba a ce ka yi ba ba ka iya inganta sai sam salaf ɗin nan su za su inganta ga wanda ke rikewa ga wannan <coughs> ibn abilaila yake cewa la ya tafaqahu ar rajulu fil hadith hatta ya'khudha minhu wa yatruku minhu dole ba ka zama fakihi sai ka ɗauki wani ka bar wani domin mutane ne kawai ga su ana magana a arab wannan ya zo kawai ya ga annabi ya kaza wannan ya bai zauna da annabi ba yana daidai da wanda ya zauna shi yasa malik bin anas yake a'a ilimin fiqhu da fiqhu amal sai wanda suka zauna da annabi wurin su zan karba ba zan yarda wani arabi ba bawal mi ya yawo yana fitsari a hanya kawai domin ga wani ya zo ya fitsari a masallaci wai shine zan dauki ilimi a'a sai wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam jalasuhu wa ayashuhu shi yasa yace in hadisi yazo yukhalifu amal ahlil madina domin su mujalasa da annabi ban karban wannan hadisi wannan aikin zan rike cif ba zan yadda ba wani ya karkata ni shi yasa malik dukkan malaman duniya sun ce babu bid'a a cikin mazhabin shi babu bid'a a cikin mazhabin shi domin da ka kawo bid'a ka ka murguda hadisai ka murguda ayoyin qur'ani da ka murguda su an zo ta madina sai a ce to wake haka haka Allah tsare shi wallazina taba'uhum bi ihsan nan ne mazhab ta fito ya ake istinbadi ya ake fitar da hukunce hukunce sai ka bi salaf ba ma magana wai ka karanta ayoyi ka karanta hadisai ka faɗi yanda kake so babu shi a addinin musulunci taka Allah ya tsare wannan addini dole sai an bi wa'annan magabata yau muna faɗa muna rikici da wayansu malamai me yasa bid'a suke so su kawo cikin addini duk wanda ka ji ya faɗi wani abu ka tambaye shi to cikin magabatan malaman da aka yarda da su ga sunan dai as-sabiquna al-awwalina min al-muhajirin wa ansar wallazina tabi'uhum tabi'ai da tabi'i tabi'in ga ya muna waye faɗi wannan ko waye irin wannan abu ga ya muna ko menene to ba su yi ba sai ka zo ka mai da wannan addini har ka zo ka raba tsakanin al'ummar Muhammad kana habaici kana zagi kana la'ana kuma ka halaka kanka da jahilci an da an samu jahilai a Arab mutane ba san komai wani addini addinin nan an ruwaito shi ne ku tambaya in kuna rikici kuna rikici kan maulidi wasu malamai na cewa ayi wasu kana cewa ayi to ku tambaya al-muhajiri al-ansar tabi'ai da tabi'ut tabi'in su malik abu hanifa shafi'i me suka ce game da in ranar bukin manzon Allah ta zagayo me ya kamata a yi me suka ce ka tambaya ku duba littattafai fikihu me aka ce yaya za a yi an ɗora ka kan hanya sai wani daga baya ta window ya billo maka ta black market ya dinga shigo maka da addini kuma ka yadda da yan muka magana ce a sharifai ne su sharifan ba a ce su bi Allah bane da manzon shi kuma gashi ashraful umma sharifan su ne wanda suka rike da magabata shine sharifi kowa sharifi ne duk mumuni sharifi ne cewa wai wai jikokin annabi sunan sharifai wannan ma istilahi ne na ba na musulunci bane ba sunna bane duk kowa sharifi ne in yana da imani da mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gaya wa 'yan uwan shi dangin shi kakku zo mun ranar tashin kiyama da sunan nasab wai kuna da dangantaka da ni mutane su zo mun da ayyuka na kwarai mutane su zo da ayyuka wannan ya azumi wannan ya jihadi wannan ya infaqi wai kai ka zo kai ni jikan annabi ya ce a'a kai ka zo mu wanda aikin shi bai sa ya sauri kan sira'i ba to nasabin shi ba zai sa ba kai ka zo mana da wannan hayaniya wani sharifi dukkan mu sharifai ne in wani ya zo maka sharifi ni ma sharifi ne in dai kana da imani a zo a ruɗa mutane a cuta mutane a sayar da imanin su a dogara kan mutane amince da Allah rabbul alamin amince da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amince da qurbat na gaske da za su kusantar da kai zuwa ga Allah a mai da kai tawassali da mutanen da baka san masirin su ba baka san da za su ba Allah ya shirye da mu saboda haka <clears throat> radiyallahu anhum ko wa adda lahum kuma Allah ya musu tattali jannatin ta tahtiha al-anhar gonaki karkashin su wato koguna da ƙorami suna gudu a ƙarƙashin su wafi kiratin da ziyadati min yani min tatiha halidina fiha abadan wannan kalma abadan ba abun farin ciki kamanta domin halidina ba za su dawwama dawwama ma amma wani irin dawwama abadan har abadan abada zalika zalikal fawzul azim Allah ke faɗa wannan wancan din nan dawwama har abada cikin aljanna mai ƙoramu wanda ke gudu karkashinta shine cin nasara al'azim babba babban cin nasara Allah ya ba mu cin wannan nasara Allah ya kiyaye mu daga wutar jahannama Allah ya ba mu ikon bin magabata Allah ya ba mu ikon bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda magabatan mu suka fassara saboda ka wannan aya ta ƙara tabbatar da cewa dole mutane in za su yi Allah bauta su yi shi kaman yanda magabata suka yi in magabatan ne suka samu saɓani akan wasu abubuwa to wannan duk wanda kai yanda ya zo maka ya yi daidai matukan ba za ka raba al'umma ba shi ma sai an kula da shi domin Malik bin Anas an zo an same shi khalifa yace kaga littafin nan naka al-muwatta shine asahhu kitab ba'da kitabillah mun duba malamai ba ba littafi irin naka bari a watsa shi mutane ce a'a shine faqih ce a'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake su ne hujja sun watsu kuma kowa ya je ya gadar da ilimin da ya sani zuwa mutane kowane mutane ka bar su a ilimin su in ka samu mutane akan ilimi ilimin nan zai kai har zuwa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar su a ilimin su kakka kawo musu wani fatawa ka zo ka raba su domin mutane abu dan karam dan kiris abu zai iya raba su an ban labari wani masallaci a Abuja ya kusa rabu biyu me yasa domin shi liman bai so ya waiwaya baya ya ga mutum ba hulla wurin shi kamar sa hulla ya zama wani farilla a cikin farillolin sallah ko da ke na tawilin ne yali ne ahlin nuha cewa masu hankali da nan su bi bayana ina ji shi tawili to amma ba sai ka sa hulla ba ta sa hankali da hulla na sa hankali da mun fi kowa hankali a ciki sa hula kawai zai raba masallaci saboda haka malami ya kula da abin da yake faɗa abu da kula da abin da yake yi kakka zo ka samu mutane akan mazhab mazhab na salaf sai ka zo da matsaloli ka ce a ai wannan mun gane kuskure ne domin ga wata matsala nan wannan kuskure ne kake yi domin abin da kake zuwa da shi mahalluhu zan zato ne domin ba su yi saɓani a yaƙini ba sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in ba su yi sabani ba a yaƙini to duk da haka kuma ba shi ne kowa zai zo shigo da abu wannan muna magana wanda suke shigowa da abu da yake eh muqarrar ko a shafi'iyya ne ko a hanabila ne ko a abun nan abu hanifa ka ɗauko shi ka kawo mutane suna kan mazhabin malik wannan kuskure ne haka ba za ka ji mutane suna kan mazhab abu hanifa ba ka ɗauko musu ka ce a ah, ga mazhab ahlul madina la ka bi mutane a kansu shine fiqihu muna maganan abun da yake saɓanin wayanda suka gabata amma abun da yake wayanda suka gabata ba su san shi ma ba gaba ɗaya ɗungurungun wannan ma bid'a ce kuma ƙasanmu nan cike take da bid'a kuma cike take da malaman da ke kira zuwa bid'a cike Allah tsare mu kuma Allah tsare wannan al'umma ya nuna mata hanyar bin wannan sunna wadda yake mai sauki ce wadda ake an tantance kuma ya haɗa kanmu gaba ɗaya abin da yake so wa min man hawlak suke kewayenku min arab na darban ƙauye munafiqun akwai munafikai tabbas akwai munafikai wa min ahlil madina haka nan daga cikin ma'abotan madina mutanen madina a cikin madina munafiqun akwai wasu munafikai cikin madina fal madinatu asmatul islam nan Allah ya nuna kenan madina ita ce wato asima ita ce wato headquarter ita ce capital ita ce wato matattaran musulmai wa ghayruha tabi'un laha banda madina sauran garuruka suna biye da ita ne fa annahu yaqul wa yujadu sinful munafiqina min min hawli al-asima Allah na kamar yana ce mana ne fa madinan nan fa da gefen ta fa akwai munafikai wa fiha a cikin wayannan munafikan maradu ala an-nifaq sun kangare akan munafunci lajju wato sun tsoma cikin shi fihi wasu suka doge akan shi alaihi wa hazaqu kuma suka zama hazikai mahirai cikin munafunci hatta liyakhfa amruhum har al'amarin su zai bace la ta'lamuhum Allah ke gaya wa annabi akwai munafukai la ta'lamuhum baka san su ba ayyuhan nabi lima balagu fi fi tahayyul suka isa na iya makirci da dibara fin nifaqi an munafunci ila an sirta bi haythu la ta'lamuhum haka zama baka iya gane su ma asafa'i khawatirika yan duk da yake wato zuciyarka gata da hasken gane abu amma wani munafikin dan iyawan shi ba za ka gane shi ba wa adam itla'ika ala al-asrar da kuma rashin ganinka na sirrin mutane ba za ka iya sani ba nahnu na'lamuhum Allah ce mu mun san su mu mun san su kai annabi ku san su ba ya san wani su bai san wani su ba sanu'azzibuhum marrataini to nan ne munafukan da ke amfani da wannan aya su ce to a cikin sabon shi ma akwai munafukai to ko dai wani munafikin ne ya ruwaito wani abu ba ku sani ba sanu'azzibuhum marrataini Allah yake ga annabi za mu azabta su so biyu za mu azabta su so biyu bil fadiha Allah zai bayyana su wal qatl kuma za a kashe su fi dunya wa azabil qabr da azaba ta qabr summa yuradduna fil akhirati sannan amai da suran tashi kiyama azab azabil azim wata azaba mai girma huwa na ita ce na saboda haka duk munafukan nan dake tare da annabi duk munafukan nan da ke waje haular madina sai da Allah ya azabta su sai da nuna masahabbai su sai da nuna masahabbai su saboda ka an san wuri wanda ake ɗaukan ilimi shi yasa malik zai ce eh, a cikin madinan nan na san malamai malamai ne amma ba a daukan ilimi a hannunsu ba kwa ki ɗauka ilimi ba sannan ga fitinar da ta shiga tsakanin sahabbai nawa aka kashe nawa domin an kashe shi da sauri an cire an cire ma al'umma guba da hadisan da zai ruwaito an cire saboda haka hadisan da suka ruwaito in sun inganta wurin salat to su ne abin aiki da shi hujja a wurinmu domin salaf Allah ya nuna musu wayan nan an azabta su so biyu ba ma so ba so biyu sai da suka bayyana sai da suka tantance addinin nan akan wayanda aka yarda da imanin su aka ga ko sun kare lafiya manzo Allah yake cewa al-madinatu kalkir tanfi khabatha wa yansaw tayyibuha madina fa zuga zuki ce takan garb takan kona kamar yadda karfi ke kamar yadda wuta ke kona karfe haka take kona mutane ta fitar da masu kyauta ta bar ta cire mara kyau ta yi watsi da su saboda haka fiqhu ne da ilimi ne an tantance shi an tantance shi wurin mutanen da za su yi ba munafiki a cikin su in ka samu kuskure to kuskure ne wurin wahani kuskure ne wurin hafa kuskure ne wurin koko wanda mutum majhul ba a san shi ba ƙarya ta fara zuwa daga tabi'ai tabi'i tabi'in shi yasa ake cewa as-sahaba kulluhum udul in dai daga sahabi ne an same shi da gaske hadisi da gaske adili ne in akwai munafika a cikin su Allah bai fitar da bai fitar da hadisin su ba kan mina sahaba zaka ji an faɗi sunan shi a ce walan yurwa anhu ba ba ba yi to kawai daga wurin shi ba domin Allah ya dakile shi kada ma ya faɗi hadisi walle zai cutar da mutane saboda haka wannan ba kafa ce kuma nan wai munafikan zamanin mu sun ka cewa to gashi nan Qur'anin ku ya ce a cikin ansabun shi akwai munafika yayi akwai munafikan amma Allah ya ce muna zai yi maganin su kuma Allah ya yi maganin su domin sun kare Allah ya maganin su wanda kuma Allah ya maganin su ba ɗauki ilimi gare su ba saboda haka wannan ilimin namu tataccen ilimi ne ingantaccen ilimi ne kuma ilimi ne na salaf kuma shi ne abun riko ko 'yan al'umma na so ta haɗu ta rike shi domin duk wanda ya kai yadda ya shigo maka da wani abu ta kofa ko ta ta window to kamar yanda yake da window ya shigo da shi wani shi ma yana da nashi window ya shigo da shi haka bid'a take taruwa sai mu raba mu rarrabu mu zama ahzab mu rarrabu mu zama kungiyoyi mu zama shiyoyi domin kai yadda wani ya bude tashi kofa wani shaidani ya zo wani dajjal ya zo ya ce eh ni ma wali na ya ga wa annabi da kazatan ko an kawo daga annabi annabi wahayi aka mishi kuma sai da ya tsaya gaban mutane a ranar arafa ya ce ya Allah kai shaida na ya mutane kun shaida na isar suka ce ka isar ya ce Allah kai shaida na isar duk abin da annabi bai isar da shi ba lokacin da yake raye aka ruwaito shi daga wanda wallazina tabauhum bi ihsanin ba addinin musulunci bane to shi za ku tsauna da dakikan wai ni malaman Najeriya ma subhanallahi ina mamaki in dai ba dan muna duka mu arab bane yaushe malami ma zai fito yana wasu maganganun da yake yi ba san cewa irin maganganun da malaman nan suke yi ba ba su yin shi amma hafilil alam mutane cikin malaman duniya ba su yi abu dan za a ce wannan ba kauyen fa daga ina fito ba kauye Allah shi da mu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya ta yo tambaya take cewa ta samu bari ta yi bari sannan kuma wannan barin da ta yi sai ya kai ga har tana ganin jini yana zuwa mata in ta zo yin ga jini na biyowa bayan wannan fitsarin haka kuma likita sun ba ta shawarar cewa ta ta wanke cikinta eh. to ma ba samu damar zuwa ta wanke wannan cikin nata ba to yaya matsayin azumin ta yake a wani halin da to a in mace ta yi bari bayan ta tabbata tana da ciki ta yi bari to fuka sun raba cewa shin kwana arba'in na farko ne ko bayan kwana arba'in in na farko ne yana nan dai kaman hukuncin shi kaman haila yake in na ƙarshe ne kuma kaman nifas wato jinin biki ala kulli hal ba za ta yi ba za ta sallah ba za ta yi azumi ba sai ta yi tsarki amma yanzu da yake Allah kawo ilimi wanda yake yanzu malamai fuqaha wanda suka zauna ilimi sun ce tunda hukunci yana tafiya da illa ne macen da ta yi bari jinin ta yana fitowa ne inda jinin macen da ta haihuwa saboda haka hukuncin su ɗaya da nifas ana iya bata har kwana arba'in zuwa sittin injinin bai tsin ya wuce sittin sai sai ta ci gaba da ta ya zama istihada domin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al istihada irqun wani jijiya ce ke zubar da jini ashe tunda an gane ciwo da ke zubar da jini misali mace tana da fibroid ko mace tana da kansa ko wani abu da ciwo yasa to wannan bai hana ta sallah amma duk abin da ya haɗu da ɗa da haihuwa to kamar haila yake da nifas saboda ka tabar abun nan har sai ta samu tsarki sannan shawarar da zan bata wadda ta yi samu wato faduwan yaro aka ce kuma akwai sauran yaro to wannan akwai hadari kwarai da gaske wanke cikin nan yana kusan wajibi in ba ta samu wanke ciki ba yanzu akwai magunguna da ake bayarwa sai sun yi kokari sun fitar da wannan yaro din amma in ba su fitar da shi ba to sai an sa abuna a ciki an wanke mata cikin nan in ba haka ba wannan zai iya in ya rube to zai iya sabbaba ma rasuwar mutum saboda ka su ɗauki abin da muhimmanci su je asibiti a sake duba ta amin sannan kuma alaga wata malam wannan wasu bayan allah ne suka rawato ba takarda suke cewa alaga wata malam kowa ya san tun daga farkon wannan annoba ta koyar da virus eh. kana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suke ba da shawarwari akan yadda za a magance wannan kuma hatta ita kanta hukuma ta san cewa ka ba da gudumawa kwarai da suke wurin karantar da mutane biyayya ga wannan doka na wato zama gida da ke sauransu wanda hukuma ta yi abin nan ta ba sannan kuma nan suna roƙonka ne tun daga gudunmawar da ka bayar wurin farkar da mutane kan halin da wannan ciwo yake ci haka mutane su sakaci kan wannan ciwo hmm. da kuma muhimmancin biyayya ga gwamnati kan wannan dokokin suke kafawa domin suna cewa yanzu ga abin da ke faruwa yunwa ya kasance halakar su a cikin gidajensu kuma masa wato kuɗin da za a sayi magani da za a fita ja sai magani idan ciwo ya kama su a cikin gidajensu abin yana son ma ya ci tura tallafin da gwamnati ke turawa a bawa bayan Allah wasu sun samu wasu kuma su samu haka waɗanda su samu ba sun fi yawa saboda suna roƙon malam tun da har ga gudunma da ta baya farko ka da kawo da mutane ka da hankali ta hukuma kan wannan muhimmancin wannan abu da kuma mutane kan biyayya da dai da kamata to a wannan bayani yana da kyau kwarai da gaske wato na yi ƙoƙari tun ma kafin annoba ta zo in ƙoƙarin nuna ma hukuma cewa fa kashe kuɗi dukiya akan mutane shine aula a kashe kuɗi akan mutane shine aula akan ɗaukan wani abu na gine-gine da wasu abubuwa eh yana da kyau shi ma amma kashe kuɗi akan mutane domin ba mutumin mai amfanin gini na yi ƙoƙarin haka na shayi a wa'azi da yawa to amma yanzu ya zo lokacin da ba lokacin zargin wane ba ko na ce ko ban ce ba yanzu dai na kullum fi haka mai na ce dukkan mu muna ciki yanzu da gwamnatin da mabiyan kowa hankalin shi ya tashi kowa sannan kuma ku sani wannan cutan bata bar masu mutanen gwamnati ba domin eh, ita ta su ma ta fara samu saboda haka sun san muhimmanci haka da kawai nake ba gwamnati shawara abincin da ke kasan nan ba zai iski mutanen kasan nan ba na ji gwamnati na da wani tsari na taimakawa tattalin arzikin ƙasa e akwai na gonaki da sauransu akwai a da amma yanzu ba maganan da bane yanzu maganan gwamnati gadan-gadan ta shigo da abinci abinci ya yi arha duniya an nuna wani mai <clears throat> manomi a America ya yi kusan wata ɗaya kullum nono yake zubarwa don ba mai saya an nuna mutanen da suke kona gonakinsu don ba mai saya a yi amfani da jiragen sama na sojoji a fita a ɗauko abinci ya yi arha a duniya a raba ma mutane ko ba shi za a yi a yi domin sai an yi rai sannan za a ji daɗin rayuwa cikin lokaci kaɗan za a cika ƙasar nan da abinci sannan an cika ta da abinci kuma ka sani abinci zai karye wani ya can ya hodin shinkawa, an shigo da shinkawa mai yawa yanzu nan za ta karye kada ta ce a'a na ce na hana boda a'a ba maganan boda ba ne maganan korona ne yau ba boda ba korona ta zo ta canja lissafi gwamnati ta yi saurare ta ji ta yi zama musiba biyu ga musiba ciwo domin an sake mutane fa ciwon nan yaduwa zai yi in kuma an tsare su ga yunwa ba abin da ba zai faru ba na ijrami na kashe da abubuwa ga sunan dai saboda ka kiran gwamnati da gaggawa da na jihohi duk su haɗu a shigo da abinci abinci arha duniya yanzu a raba mutane su samu kuma a kula da kayan itace kayan itace a cika ƙasa da 'ya'yan itace sannan kuma masu kuɗinmu suwa don Allah lokacin ibada kenan masu kuɗi su taimaka mutane su kula da ƙauyuka mutane su kula da 'yan uwansu mutane su kula da makwabtansu domin mu haɗu gaba ɗaya mu fita daga cikin wannan musiba muna fata Allah ya ba su ikon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 ciki muna roƙon Allah madaukin sarki ya yaye mana ita Allah ya kawar mana da wannan wato ja'iha muna roƙon Allah ya ba mu abincin da za mu ci ko da suke zaune a cikin gidajensu ba su da abin da zai Allah ka kawo musu abin da zai su amin wa'anda suke waje kuma hanyar harkar kasuwanci ta tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana yadda za su yi harkar kasuwanci amin ilimin nan da muke ɗiba Allah ba mu ikon yin aiki da shi amin Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kawar da dukkan rigingimu da fitintunu a duniyar mu gaba daya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. muna ƙara tunatarwa batun kiran sallah a kira sallah idan mutum ya zo hayya ala sala hayya ala sala sai ya ce ku yi sallah a gidajen ku in yayi da larabci sallu fi rihalikum ko sallu fi biyutikum to in ya gama sai ce jama'a ku yi sallah a gidajen ku jama'a ku yi sallah a gidajen ku saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da zaman lafiya Amin.